C'est Dieu le m'aide, qui peut m'aider à cheminer vers la guidée. Mes erreurs sont si nombreuses, ô toi mon créateur, accorde-moi une fin heureuse qui peut m'aider à cheminer vers la guidée. Mes erreurs sont si nombreuses, ô toi mon créateur, accorde-moi une fin heureuse, même écrasé sous une montagne de péchés noyé sous des larmes de regret. J'espère quand même ta miséricorde, c'est par ta grâce que tu accordes. Ton paradis n'est pas indu, ton châtiment est une justice. Je serai gagnant car en toi j'ai cru, épargne-moi de mes propres injustices. C'est Dieu le maître qui peut m'aider à cheminer vers la guidée. Mes erreurs sont si nombreuses. Oh toi mon créateur, accorde-moi une fin heureuse. Qui peut m'aider à cheminer vers la guidée. Mes erreurs si nombreuses. ô toi mon créateur, accorde-moi une fin heureuse. Il n'est de force et de protection que par son aide et sa préservation. Il est celui qui crée l'élévation, la réussite ou l'humiliation. Allah, il n'est de Dieu que lui. Allah, rien n'est tel que lui. C'est de mon âme dont je me méfie, c'est à Dieu que je me fie. C'est Dieu de même qui peut m'aider à cheminer vers la guidée. Mes erreurs sont si nombreuses, ô toi mon créateur, accorde-moi une fin heureuse. Qui peut m'aider cheminer vers la guidée. Mes erreurs sont si nombreuses, ô toi mon créateur, accorde-moi une fin heureuse. Tes battements de cœur sont créés par Allah. Tout ce qui existe est créé par Allah. Tu n'entreras au paradis que par la grâce de Allah. Tes actes sont créés par Allah. Tes battements de cœur sont créés par Allah. Tout ce qui existe est créé par Allah. Si tu veux éviter l'enfer, alors mon frère craint Allah. Si tu le mets Cheminée cheminer vers la guider. Mes erreurs sont si nombreuses, ô toi mon créateur, accorde-moi une fin heureuse. Qui peut m'aider, cheminer vers la guider. Mes erreurs sont si nombreuses, ô toi mon créateur, accorde-moi une fin heureuse.